Greta vivas en nigra blanca mondo. Estro de infanei psichiatroi en Prago diras en interviuo. Greta travivas timon cae angoron. La mondo por si estas nigra blanca. La prelego de la dexes adja activulino Greta Thunberg en la preclimata pintrenconto en Novi comence de passinta semaino resonas cae plenigas gazetaran spazon. Sequis la prelegon anca renoma psichiatro presidanto de la asocio de infana cae iunulara psichiatrio en Ceja Respublico cae tribunala experto Jaroslav Matis. Cae li ne nur sequis la prelegon, la presidentigion de knabino, quiu igis tut monda altrangulo, cae quiu mem ne cascias la facton, che si suferas je Aspergra sindromo, Matis de profesiai causoi observas iam de longe. Cun la ceha nova sportalo Info Cozo, li parolis pri specifajoi de tiuci defecto pri la rolo de gepatroi kai ancau pri tio autisto autistoi vidas la mondon circau si. Prelegon pri kiu oni tiom parolas vispectis. spectis, kion vi opinias pri gi? Nematura infano cun problemoi de autisto sen post signa socia emocio Greta havas moderan formon de malsano tiel nomatan sindromon de Asperger. ne estas autisto, kiel exemple Dustin Hoffman en la fama filmo Rain Man. Tio estas nur subaro de la sama facto. Nur tiu ci Asperger sonas pli cultivita. Temas pri autismo cun tre bona intelecto. Ciu case temas pri grava psica defecto de persono cae mi vidas en si ciuin tipain simptomoin. Mi havas milon da pacientoi, en tute quartcent quindec autistoin. Mi audacas diri, ke mi havas vere longdauran sperton. Ili ne distingas bonon kai malbonon. Ili ne comprenas, cio estas justezo, Ciam vi demandas al Greta, cion si pensas, ciam si diras Oni for igis mian infanagion. Sine capablos clarigition. Vere jes, technologie. Do, ecde ciam, gis ciam la infanagio dauras. Temas nur pri lernitai, cae acquiritai formuloi, sed ne pri travivajo. Ec se vi demandas sin, ciu si estas felicia. Homoi kiel si ne capablas respondi tiun ci facilan demandon, tio en ilia imitita mecanismo ne altrangas. Inter alie mi flegas pacienton, al kiu la patrino diris, mi estas via cio, cae poste si pacumas, cae for iras cun iu vespere, cae li ne capablas compreni tion, ciam li ne for iros cun si. Li prenas cion, cion oni diras al li, absolute la vorte porque homo comprenu tion, oni parolas prisocia intelligentezzo. Tio ci estas por la vivo grava contexto, cion homoi ciel greta ne havas. Do cion pritio, viscias, estas malmulte da geniuloi, cioi movigis mondon. Yes, multai el ili vere estis ancauma sanai sed iline ubaris tiu socia medio, ciu tenas ilin en iae limoi. Per tio vi celas al siei gepatroi. Certe, si nomigis, cae malcovris temon. Tion faris homo cun necutima caractero. Vastmonde, pone, estas malbone, che la generazio de siei samagiuloi identigis sin cun tio tio vere povas esti bona homo, kiu volas helpi la homaron, ec fanatike, sed sen cono de reguloi tio malfacilas. La spirita ex vingo de tiu ci autista infano malfacile shangigas. Se mi si publice confessis, che si suferas pri obsede compulsiva defecto. Asperger cae aodo hodo normala homo tion ne faros. Tion faros nur homo, quiu faifas prigia socia sin sequo, ca li faros tion giuste pro tio, che iu instruis lin, che li diru tion giuste tiel. Ciel grave ge patroi rolas en tiuci ocasado? Vi diras, che tiuin imagitain limigoin devas iu doni al malsanuloi. Certe, Tuta circavaggio, homoi ne consigis che sub ciu mensa defecto estas iu homa caractero. Mi conas autistoin, ciu i obeas. Aliai male amusicias pri utilo ala la aliai. Rilatas al tio che tiu autisto rencontis temon cium li obstinas cae identigas cun gi. Por autisto dependas de la temo cun ciu li identicias cae alproximigas, porce la familio clarigu al li cien conducas limoi. Ce Greta evidentigas che la familio ne captis tiun momenton de identigio al unu temo al cio cutime autistoi sin dedicas dum puberezzo. Au temas pri sexo, bestoi, fascismo au io ain simila. Tamen si havas pozitivan temon. Certe, sed oni devas socie encadrigi gin, cer pli poste ti ucidis flugo de autista infano trepeze shanjidjas. Si timas prisorto de svedio, cae prisorto de la homaro, sed en sia visagio mi legas timon prisimem. Tio estas malfacila terapeuta laboro, tiunci algluigion de pensado transponi alien. Tie mi vidas, che ge patroi pli eble capablus tion. Mi havas pacienton, kiu estis en Ameriko, kiel kvieta knabo, ancau cun Asperger, kiu devas esti tiu leggera formo de autismo. Mi tute ne consentas pritio. Asperger, cun aldonitaie iaroi, pli bone compensigas. Tio ne signifas, che tiu homo eg havas tui socian sentadon. Li simple el lernas tenigi, sed de nove al paciento. Li racontis al mi, che Auschwitzo devus esti refondita, kiel antaue, cer ciganoi devus iri simple en gason, cae nine devus bedauri. Mi laboris cun li dum triaroi. Mi ne volas diri, che vane sed ce autistoi multe dependas de la unua informo, cion ili rencontos, cae cun ci ili laboras poste, cae sen compromissoi, do au li devenas fascisto au naziisto, au exemple au datsa savonto de homaro, cio sequas dion, al cio li blinde credas. Pedaurinde tio ancau ocasas ce greta, ciam vi rigardas sian artifican mien ludon, troan gestadon, stud aceritain ricanaccioin, adheron alla la samai vortoi cae frazoi, intonacion, rimarcu, ciam si prescau ploras, cae tui cion compensas. Tio estas tipa por autismo. Same ciam vi auscultadas la paroladon, tipa por autistoi, estas la capablo citi plenain textopezoin pri io ain, cio estas ilia temo, exemple plenain chapitroin el fabela libro. Sed temas nur pri platiginta intonazio, sen emozioi. Clara contraudiro sonas, ciu vi povas diagnosi clare long distance sen vidisin, ciu gi estas morala? Unue, mi ne permessas gin ce homo, quiu sian diagnoson tiel publice confessas, cae totalan diagnoson long distance ancaune. Mi ne raitas commenti diagnoson de iu ain homo publice, ce si estas alie. Char due, si publicigis sian diagnoson suffice detale, cae ci estas clare legebla mi funccias kiel iugeia experto iam plura in iaroin. la unua vid puncto, certe vine ec conos psicopatiulon, au pli precise sociopatiuloin, cioi suferigas siain familianoin. Same tiuin, cioi estras firmaoin, cai suferigas siain dungitoin. Cion onif ovas ecconi tre rapide, tio estas giuste la diagnoso de Greta, domisame, same, kiel automekanikisto, kiu de jaroj konas sian laboron, kaj kiam li auscultos iun auton, tiel diras. Tio estas defectita rapidum ŝanĝilo, kaj ĉiu sperta psikiatro aŭ klinika psikologo ci tie conus tion, kion vidas mi. Fin fine li devus ec conigin vi menciis antaula inter parolon, che vi sequas, ciam si ridetis. Ne sole ridetis, sed si ververe ridis, sed tio estas plua tipa attributo de tiu ci grava malsano, ec se tiu mancanta rideto estas averta auguro. Ciam tiu homo gioias, tio dauras ne longe, secunde, au tristetson, au gioion ili ne giuas. Emozioi estas platai. Male, longai estas angorai depressioi, precipe al si mem, ne ala la circauagio. Ili timas cefe pris si mem, cae greta gin vivas. Si angoras pris si mem. Vidiris, che tiu malsano estas genetike programita kiel defecto de cerbo, cae nenius ci povas anticipi, ciel tiu cerbo evoluas, cae en cium directon distordicias. Ciel tio ocasas? Ciel mi diras, genetico? Oni nascijas cur la cerbo, ciu estas antaudestinita por angorae misfunccioi, por evoluo de schizofrenio, cun cerbo programita al aodo hodo, tiel simple estas cio tio estas tre gravae defectoi de la cerbo. Fundamento, ce autismo, estas socia plato, cae terapio practice ne existas. Emocio in ni neniam povos elerni. ili au ce estas au ne. La cerbo estas viva organo, cae capablas evolui, sed mi diras exemplon. La cerbo capablas en tauga medio, quie gi lernos disvolvi lingvan centron, el lerni paroli. Ciam vi trovos lupan infanon en deca au dec dua iaro, viam ne paroligos tiun ci infanon. Vi povas alla la cerbo en tauga momento helpi, cae patrino naturo au decidos, cien tio iros per bona voio, au ne. Ciu existas curats metodo? ne existas tion oni vere ne sanibus